Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qiladi. Aliman xofa maqoma robbihi jannatan." Allohning Robbisining maqomidan qo'rqgan kishilarga albatta jannatlar bor. Boshqa oyatda "Va amma man xofa maqoma robbihi va nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Parvardigorining maqomidan qo'rqib, nafsini havodan tiygan kishi uchun albatta jannatul ma'volar bor. Bugungi suhbatimizning mavzusi Alloh taoladan qo'rqish xavf degan mavzu bo'ladi. Xavf, qo'rquv bu ma'nosi shunday bir so'zki, kishi o'zi yomon ko'rgan narsaga yetib qolishlikdan yoki yaxshi ko'rgan narsasidan ayrilib qolishlikdan qalbiga tushgan istirob qo'rquv deyiladi. Inson o'zi yomon ko'rgan narsaga yetib qolishlikdan yoki o'zi yaxshi ko'rgan narsadan ayrilib qolishidan qalbi istirobga tushishligi bu qo'rquv deb ataladi. Insonning qalbida tabiiy qo'rquv bor va kasb qilib olingan qo'rquv bor. Inson tabiatan tabiiy qo'rquvlardan bu bir e, vahshiy hayvonni ko'rganda qo'rqishligi, bir qorong'idan qo'rqishligi yoki bir baland bir e, bino ustiga chiqib pastga qaraganda bir qo'rqishligi bu insonni tabiatdagi bo'lgan qo'rquv. Bunga inson gunohkor javobgar bo'lmaydi. Endi kasb qilgan qo'rquv bo'ladiki, bu inson o'zini ixtiyori bilan qo'rqishligi. odamdan qo'rqishlik, kambag'allikdan qo'rqishlik va Alloh taolodan qo'rqishlik. Shu ixtiyori bilan qilgan qo'rquviga inson savob oladi yoki gunohkor bo'ladi. Alloh taolo mana Qur'onda aytadi: ollohdan ollohning min ibadihi al Allohdan, Allohning olim bandalari qo'rqadi. Bir kishi Allohni taniyman desa, ismi zotini, sifatlarini, qudratini, shu so'zni da'vosini qilsa-yu, lekin hayotda qo'rqmayotgan bo'lsa, bu odam hali Allohni tanimadi. Chunki Alloh taolay aytayapti, kim Allohdan qo'rqayotgan bo'lsa, bu kishilarni olim deyapti Alloh taolay. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, "Man lam Alloha falaysa bi'alimin." Olim bo'lsa-yu, zohirida, lekin hayotida Allohdan qo'rquv degan sifati, xavf degan sifat bo'lmaydigan bo'lsa, bu odam olim deyilmaydi. Endi aksincha, bir diniy yoki dunyoviy ilmi ko'p bo'lmasdan Allohdan qo'rqib yashayotgan odam bo'lsa, shu odam olim deyiladi. Chunki ilm insonni Allohdan qo'rqishlikka olib boradi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis muttafaqun alayh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmat qiladi: "Sab'atun yudilluhumullohu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu." Va zakarahum ila an qol: "Rajulun da'athu imratun zatan mansabin va jamalin faqala inni akhafulloh." Ana shu qiyomat kunida mahshargohda hech bir soya bo'lmaydi. Faqat Alloh subhanahu va taoloning arshining soyasi tushib turadi. Mana muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda mana shu soyada insonlardan 7 xil toifadagis turadi. Shularning ichidan Rasululloh sanab o'tar ekan, mansabdor, go'zal bo'lgan bir ayol zinoga taklif qilgan paytda undan faqat rozilik talab qilib turgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan yigit yoki kishi mana shu Allohning arshining soyasida turadi. Chunki bu yigit yoki kishini nima to'siyapti? Hech kim ko'rmayapti. Hamma sharoit muhayyo, faqat shu zinoga roziligi, moyilligini bildirib qo'ysa bo'ldi. Hamma sharoit, imtihon shunda bo'ladi. Ko'chada ketayotganimizda, ishga ketayotganimizda siz bilan biz ustimizda zino degan imtihon yo'q. Chunki unga sharoit yo'q hali. Bizdan faqat shu zinoga roziliklar talab qilingan paytda hamma sharoit muhayyo bo'lib, shu o'rinda biz o'zimiz Allohdan qo'rqamanda tiyib qolsak, shunda siz bilan biz zino degan imtihonni o'tamiz. Harom puldan hozir shu yerda o'tirganimizda hech kimga imtihon yo'q. Siz savdo qilayotganda oshiqcha bir bitta bir 100 so'mni, 1000 so'mni berib yubordi. Egasi ketyapti, hech kim ko'rmadi. Mana shu o'rinda sizni shu 1000 so'mni 100 so'mni qaytarib berishlikka nima majbur qiladi? Yonizda birodaringiz turgan bo'lsa, aytasiz, uyalgandan beryapman deysiz. Nima to'sadi? Shu o'rinda indamasdan shu pulni egasiga berib yuborayotgan bo'lsangiz, Allohdan qo'rqayotganingiz uchun beryapsiz. yoki bomdod namoziga hech kim yo'q bo'lgan paytda uyg'ondingiz. Sizni nima turgizadi? Uy sovuq, tog'orlagan chiqsa sovuq, hech kim yo'q, ko'rpadan chiqqingiz kelmayapti, sizni nima turgizyapti shu yerda? Agar siz mingta hadis yodlamagan bo'lsangiz ham, 10 pora Qur'on yodlamagan bo'lsam, sha'irg'ib turib bismillah deb tarab qilib namozga turyapsizmi? Demak, sizni Allohdan bo'lgan qo'rquv sizni qamalatyapti bu yerda. Shuning uchun biz o'zimizning kimligimizni yolg'iz qolganda bilsak bo'ladi. Allohdan qo'rqamizmi yoki odamlardan uyalamizmi? Abu Said al-Khudri roziyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda muttafaqun alayhi hadis, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: Inna rajulan kana قبلكم رزقه الله مالا li banihi lamma hadara ayyu abin kuntu lakum qalu khayru abin sizlardan avval yashab o'tgan odamlardan biri o'lim soati yetgan paytda bu boy bu odam bo'lgan edi farzandlarini to'plab ixtizor holatida aytdiki men qanaqa ota edim sizlarga farzandlari yaxshi ota edingiz dedi lekin bu kishi aytdiki men hayotimda hech bir yaxshilik qilmaganman Shuning uchun Allohdan qo'rqaman qiyomat kunida tiriltirib so'raydigan bo'lsa. Shuning uchun men o'lganimda kuydiringlar, kulimni yarmini dengizga, yarmini tuproqqa qarab, yerga qarab sochib tashlanglar dedi. Farzandlari vasiyatini qilishdi, kuydirishdi, kulini suvga va qurullikka sochib tashlashdi. Alloh taolo bu bandani dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hokini yig'di, tiriltirdi va nima sababdan bunday qilding? Parvardigora, sendan qo'rqqanligimdan dedi. Alloh taolo mana shu qo'rquv sifat tufayli Alloh taolo bu bandaning gunohlarini hammasini kechirdi. Ehtimol hatto ko'p gunoh qilgandir, savobni oz qilgandir, sadaqot yoki bir namoz taqvoda oz bo'lgan, lekin Allohdan qo'rqqanligi shu ishni qilishga majbur qildimi? Alloh taolo gunohni kechirishini va'da qildi. Allohdan haqiqiy qo'rqqanligi sababli. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda Rasululloh mana Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Yaqulullohu azza va jalla: "Idza arada abdi an ya'mala sayyatan fala taktubuha alayhi hatta ya'maluha, fa in amilaha faktubuha bimithliha, fa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasana." Meni bir bandam deydi Alloh taolo, gunoh qilishlikni niyat qilsa, to shu niyatini amalga oshirib gunohni qilmaguncha gunoh deb yozmaydilar bitta. Agar shu gunohni amalga oshirsa, bitta gunoh yozinglar. Yo'q, endi mendan qo'rqib turib tark qilsa, shu tark qilganiga bitta savob yozib qo'yinglar. Gunohni niyat qildi, lekin qilmadi Allohdan qo'rqib. Shu niyat qilganiga ajr olaveradi. Shu niyatini amalga oshirmaganiga ajr oladi, chunki Allohdan qo'rqyapti. Salih solihlarda bu to'g'rida aytgan bir hikmatli so'zlari bor. Hukamolardan biri aytadi: "Al-huznu yamna'u at-ta'am, wal-khawfu yamna'u az-zunub, wa raja'u yuqawwi 'ala at-ta'a, wa dhikrul mawti yuzhidu anil fudul." Oxirat haqida g'ami bor odam ovqatdan tiyilib qoladi. Ya'ni e, aytamiz u bir qalbi bir narsa bilan ovora bo'lgan odam, misol e, qarzdorlar, haqdorlar kelib eshigini tagida to'polon qilishligini o'ylab kutib o'tirgan odam beshta ta kelamiz to'polon qilamiz eshigini tagida degan bo'lsa, bu odamga soat 3 ta ovqat olib kelsa ayol qanaqa ovqatligini bilmaydi. Ishtaha bo'lmaydi. Sho'rma shirinni bilmaydi, chunki qalbi hozirga keladigan muammo bilan ovora bo'ladi. Kishi oxirat g'ami bilan ovora bo'lsa, ko'p ishtahosi zo'r bo'lavermaydi. G'am bo'lsa qalbida. Allohdan bo'lgan qo'rquv gunohlardan tiyadi. Siz bilan bizda Allohdan qo'rqish sifati bor bo'lsa, hayotda qilayotgan ishlardan biri qaraylik Gunohdan tiyila olyapmizmi? Tiyilsa demak, Allohdan qo'rquvimiz bor. Allohning rahmatidan bo'lgan umidchi. Agar shu narsa bizda bo'lsa, Allohni ibodatini qilishlikka quvvat bag'ishlaydi bizga. Allohning rahmatini umid qilgan banda savob amallarni ko'proq qiladi. Alloh bizni ham kechirar deb turib gunoh masiyat qilishdi o'rniga taqvoda, toatda quvvat bo'ladi bu narsa. Va o'limni eslashlik insonni hayotdagi oshcha dabdaba, zeb zinatlardan tiyib qo'yadi. Chunki ertaga yoki indinga o'lishini bilgan odam yangi libos olib kelish haqida ham qilmaydi. Yangi bir sayyora mashina olib kelish haqida ham qilmaydi. Chunki ertaga o'lishini eshitgan odam o'zi biladi nima qilishligini. Abu Qosim Hakim rahimahulloh aytadi, kishi bir narsadan qo'rqsa, odatda undan qochadi. Endi kishi Allohdan qo'rqsa, buni aksi bo'ladi. Allohga qarab nima qiladi? Talpinadi. Subhanalloh. Kishi bir narsadan qo'rqsa, shu narsadan qochadi. Hayvonmidi, faqirlikmidi, o'limmidi, boshqa narsa. Lekin Allohdan qo'rqgan odam mana shu qo'rqqan zotga intiladi. Chunki Alloh taoloning o'ziga qaytmagan odam Allohdan qo'rqayotgan demasin. gunoh ma'siyat qilib qo'yib, biz ham namoz o'qimaganimizda matimiz toza, biz ham Allohdan qo'rqamiz deyotgan odam bu odam kazzob odam bo'ladi. Agar qo'rqaningda Allohga qarab intilib talqini borgan bo'ladi. Banda qachon Allohdan qo'rquvchilar qatoriga kiradi? Qachon kasal odam sovuq suv ichsam, kasalim ziyoda bo'ladi deb sovuqdan ehtiyot bo'lgandek, gunohdan kishi do'zaxga tushishligim, yana ham chuqurroq bo'ladi deb ehtiyot bo'lmagunicha Allohdan qo'rqaman deb da'vo qilmasin. kasal odam suv ichsam kasalim ziyoda bo'ladi deb ehtiyot qilgandek kishi o'zini gunohdan ehtiyot qilmagunicha Allohdan qo'rqaman deb da'vo qilmasin. Fuzoil ibn Yos rahimahulloh aytadi: "Man xofa Alloha dallahul xofu ala kulli khayr." Bir odam Allohdan haqiqiy qo'rqsa, bu qo'rquvi faqat faqat faqat yaxshi ishlarga turtiydi degan. Ko'zini tiyadi, chunki Alloh ittiga so'raydi. Demak, ko'z gunoh deyildi. Qo'lida bor hayr-ehsonni haqqiga sarflaydi. Ertaga Allohdan oldinaman deydi. Agar sarflamasam hisob-kitob bo'ladi deydi. Xalqiga foydasi tegadi. G'azabini yutadi. G'azabimni yutmasam Alloh taolo qiyomatda azoblaydi deydi. Jamiyat o'rtasidagi muomala chiroyli bo'ladi. Allohdan bo'lgan qo'rquv insonni faqat yaxshilikka yetaklaydi. Ya ko'rganmisizlar bir amatta Allohdan rosa kam qo'rqqan odamni bir yomon ish qilganligini. Endi biz aytgan qo'rquvning ikkinchi turi. O'limdan qo'rqish kambag'allikdan qo'rqish, kasaldan qo'rqishlik. Bu narsalar o'lim, kasallik, kambag'allik Alloh taolo siz bilan bizni taqdirimizga yozib qo'ygan narsa edi. Biz qo'rqsak ham shunaqa bo'ladi, qo'rqmasak ham shunaqa bo'ladi. Faqirlikdan qo'rqqan odam faqirlikdan bo'lgan qo'rquvi hamma yomon ishlarga buyuriydi. Halol haromiga qaramaydi. Pul bo'lsa bo'ldi. Birovga haqqi degan narsa qiziqtirmaydi. Pul bo'lsa bo'ldi. Orzu havas degan narsa bor. bizda ham bo'lsin degan hirs. Mana shu faqir bo'lib qolishidan qo'rquvi bor odam xotirjam bo'lsin. Bu qo'rquv faqat yomonlik keltiradi uni. So'raylik o'zimizdan, bizda qaysi qo'rquvning turi bor? Allohdan qo'rqyapmizmi? Kambag'allikdanmi, faqirlikdanmi yoki kasallikdanmi? Mana shu Allohdan bo'lgan qo'rquvdan boshqa hamma qo'rquvni chiqarib tashlasak, o'sha biz qo'rqayotgan narsa Alloh taolo o'zi narx qo'yadi. Shunday emasmi? Birni bersang, undan olasan deyaptimi Alloh? Allohdan qo'rqib birni beraylik, biz qo'rqayotgan faqirlik ketadi. Payg'ambarimizning sunnatiga yarashaylik, kasallik ketadi. Payg'ambarimizning sunnatiga yarashib, siylar ham qilaylik, to'satdan keladigan o'limni nari qiladi. O'zi hamma bizni qo'rqitadigan narsalarni tashab turib, bitta Allohdan o'zidan qo'rqishga qaytib olsak, boshqa narsadan qo'rqmaymiz. Biroq mansabdan ishdan haydab yuboraman desa, xotirjamsiz. Rizqimni beradigan Alloh. Bitta eshikni ochsa, ikkinchisini ochadi. Birovga poposa qilib cho'chsa, cho'chimaysiz. Allohni yozgandan boshqa narsa bo'lmaydi. Demak, yo biz bitta Allohdan bo'lgan qo'rquvni olamiz ixtiyorimiz bilan yoki hamma qo'rquv biz ustimizga yozib qo'yar ekan. Allohdan bo'lgan qo'rquv faqat yaxshilik yetalaydi. Allohdan boshqasidan bo'lgan qo'rquv bizni yomonlikka yetalaydi. Imom Subki aytadi: "Ma xiftulloha yawman illa ra'aytu lahu baban min al-hikmati wal ibrati. Ma ra'aytuhu qat." Qachon Allohdan bir qo'rqibman deydi. Shu qo'rquvimning orqasida juda ko'p hikmat, juda ko'p ibrat topdim. Allohdan qo'rqib zakot beruvdi, moli ziyoda bo'ldi. Allohdan qo'rqib sadaqa beruvdi, turli balo qazolar kelyapti, qo'ni qo'shnisinikida unga kelmayapti. Allohdan qo'rqib tilini tiyuvdi, e, yaxshi ham nimaganim dedi, yon boshimda turgan ekan dedi. Agar shu shak gapirib olganimda nima bo'lardi? Xijolat bo'lardim. E, yaxshi ham aytmaganim, agar bor aytganimda meni gap tashlaganimni bilinib qolardi, sharmanda bo'lardi. Allohdan bo'lgan qo'rquv bilingki, siz bilan bizning aqli ojizimiz yetib bormayotgan bo'lsa ham, bizni faqat foydamizga. Xoling dunyoingizga, xoling oxiratingizga. Xoling salomatligingizga, xoling moddiy tomoningizga. Allohdan bo'lgan qo'rquvning orqasida juda juda juda katta hikmat, ibratlar bor. Ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday bir hadisni eshitdim dedi. Banu Suroyldan bir boy odam bor edi. Hali boy odam oldiga bir hojat bilan kelgan bir chiroyli go'zal ayolni ko'rdida, undan bir ta'ma qilib, u bilan zino qilishlikni talab qildi va 60 dinar, 60 dirham pul berdi. Hali ayol rozi bo'lib oldi, endi unga yaqinlik qilmoqchi bo'lgan paytda hali ayol yig'lab yubordi. Nima yig'layapsan dedi. Vallohi men shu pulga hojatim borligi uchun xo'p dedim, lekin shu narsani qilishlikka harakat qilganimda Allohdan qo'rqdim dedi. Shunda haligi boy aytdiki, sen zaifa bo'lib turib, muhtoj bo'lib turib shu pulga Allohdan qo'rqibsan, nimaga men qo'rqmayman? Pulam senga, o'zing ham ketaver dedi. Shu tunda o'ldi shu boy. Ertalab eshigiga Allohning rahmati shu bandaga degan yozuv paydo bo'ldi, dostlar. Qarang, Allohdan qo'rqib o'zini tiyib qo'yuvdi, ertasi o'lar ekan, yaxshi ham tiyib qo'ygan. Aytyapmiz-ku, Allohdan qo'rqib bir narsadan tiyilaveraylik, albatta orqasida bir hikmat bor, katta bir xayriyat bor. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu tirikligida jannatligini eshitgan 10 ta sahobadan bittasi bo'lishiga qaramasdan shunaqa ko'p yig'lardiki, hatto mana shu yoshlari oqadigan yuzini ikkita bir chekasida ariqchalar paydo bo'lib qolgan edi. Ko'p yig'laganligini. Kim edi bu? islomni iymon keltirishligi bilan islomga quvvat bo'lgan kishi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duosi bilan iymonga kelgan kishi, tirikligida jannat xabarini eshitgan kishi Allohdan qo'rqib yig'laganligidan insof qilaylik. Bir marta yig'laganmizmi? Sahobalarning tarixini, payg'ambar alayhisolamning tarixini eshitganda ko'zimizga jiqqa yosh keladi. Ha, xo'p, yaxshi. Zo'r. Endi shu sahobaning hayotini eshitmasdan yolg'iz qolganda, ustida kechqurun yig'laganmizmi bir marta? Allohning soyasida turadigan 7 ta odamdan bittasini sayganda Rasululloh nima dedi? Xoli qolganda kechasi janamoz ustida turib, Allohdan qo'rqib ko'zidan yosh chiqqan kishi dedi. 7 dan bittasi dedi. Yolg'iz qolganda Allohning xoshiyatidan, Allohning qo'rquvidan ko'zidan pashachalik yoki pashani boshchalik yosh chiqqan kishini ko'ziga jahannam o't harom dedi. Qiyomat kunida bir bandani Alloh taolo rivoyatlarda keltiriladi, savob gunoh amallari tortilganda gunoh amallari bosib ketdi. Shunda banda dozoqqa hukm qilindi. Bir dona kiprigi Allohga nido qildi. Parvardigor ko'zidan kichkinaga ko'z yoshi chiqqan Allohdan qo'rqib. Allohdan qo'rqib kichkinaga yosh chiqargan ko'zga jahannam o'ti harom degandiku, men guvohman, mana shu men turgan ko'zdan yosh chiqqan der ekan. Shunda shu kiprikda Alloh taolo so'zini olib jannatga kirgizar ekan shu bandani. Shu kipriklarimiz guvoh bo'lganmi? bizni ko'zimizdan oqqan yoshlarga yolg'iz qolgan paytimizda. Ya'ni u sahobalar bilan, u e, salaf solihinlar bilan bizni taqqoslaydigan bo'lsak, endi misol deylik shu dindan uzoq yurgan, dindan bexabar yurganlarni oldi biz o'zimizni boshqacha odamga o'xshab his qilamizu Biz masjidga yuguryapmiz, biz 20 kun, 30 kun taravaga boryapmiz, 30 bora xatmada turibmiz, bir katta ish qilayotganga o'xshaymizda da Shaytonni yengib qo'yadigan o'rinlardan bittasi shu ekan. Inson o'zini boshqalardan katta tutib olganligi, amallarini ko'pligi bilan faxrlanadigan bo'lib qolishligi va gunohlarni esdan chiqarib qo'yganligi shayton buni yiqitib qo'yibdi degan gap. Umar ibn Hattob Madina ko'chalarida ketar ekan, sahobalar bilan bir kichkinagina bir balog'at yoshiga yetmagan bir bolani shunday ushladida, shunday bag'riga bosib turib, "Ey bolam" dedi, "Duo qilgin" dedi. Alloh bizni gunohlarimizni kechirsin. Ashoblar, "Ha bu balog'atga yetmagan yosh bola qanaqa qilib bizning gunohimizni so'raydi Allohdan?" dedi. Umar ibn Hattob ularga qarab turib, "Ey birodarlar, Bu balog'atga yetmadi. Demak, kim gunohlarni yozadigan qalam ishga tushgani yo'q. Buni do'st ijobat. Biz balog'atga yetdik, gunohlarni qiladigan qalamimiz yozyapti. Albatta bu duo qilsin dedi. Abu Hurayra roziyallohu anhu o'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda yig'ladi. Shunda "Ey Abu Hurayra, nima yig'laysiz?" dedi. U kishi javob beribdi-ki, "Ey qaranglar, bu kishilar roziyallohu anhum degan Alloh bular haqida. Alloh bulardan rozi bo'ldi. Shunaqa bandalar edi. Shu odam yig'layapti. Rasululloh vafot qildi. Bulardan rozi holda ketgan edi. Bularga jannatni bashoratini bergan edi. Shu kishilar yig'layapti. Men sizlarni dunyolardan chiqib ketayotganimga yig'layotganim yo'q. Sizlardan ayrilayotganimga yig'layotganim yo'q. Lekin safarimni uzoqligini o'ylab yig'layapman. Qiyomatgacha qancha o'taman qabrda? Men ertaga ko'tariladigan yoki pasayadigan hovliga ketyapman. Men ko'tariladiganlar qatorida bo'lamanmi yoki pasayadiganlar qatorida bo'lamanmi? Shuni bilmay yig'layapman. Alloh meni kitobimni o'ng qo'limdan beradimi, chap qo'limdan beradimi? Shuni bilmay yig'layapman. Yana qatar o'tamiz. Bular sahobalar. Alloh bulardan rozi bo'lgan kishilar. Bizchi biz o'zimizni kimga taqqoslashni olaylik-da, qanchalik noqisligimiz qanchalik bir gunoh kamchiligimiz yetarligini shundan bilib olsak bo'laveradi. Rivoyatlarda keltiriladi, Shayx Abu Ali Addaqoqdan Shoaib alayhissalom Allohdan qo'rqib yig'ladi. Yig'ladi, yig'ladi, ko'zi ko'r bo'ldi. Alloh taolo ko'zini qaytarib berdi. Yana yig'ladi, yana yig'ladi, yana ko'zi ko'r bo'ldi, yana qaytarib berdi Alloh. Yana yig'ladi Allohdan qo'rqib. Ko'zi yana ko'r bo'ldi. Alloh taolo ko'zini qaytarib berib, "Ey Shoaib, agar sen Jannatdan umid qilib yig'layotgan bo'lsang, senga vojib bo'ldi, bo'ldi yig'lama dedi. Yo'q, sen agar do'zaxdan qo'rqib yig'layotgan bo'lsang, do'zax senga harom qildim dedi. Parvardigor dedi, men seni yuzingni ko'rishlikka shavq bilan yig'layapman dedi. Jannatni ham, do'zaxni ham aytmayapti. Seni yuzingni ko'rarmikinman degan, yuzingni ko'rishingdagi shavq meni yig'latyapti dedi. Ibodat 3 xil bo'ladi. Qul ibodati, savdogar ibodati, oshiq ibodati. Qulni ibodati qanaqa? Qul hojasi buyurgan ishni qilmasa jazo olishidan qo'rqib ish qiladi. Kaltaydi, azoblanadi. Qulni ibodati shunaqa ekan, dozoqqa tushib qolmaydi bu ibodat. O'zi shunga yetib ham katta gap o'zi odamlar. Chunki dozoqdan qo'rqib, dozoqni ko'rib turgandek e, qo'rqishligi bu zo'r sifat. Ikkinchisi savdogar ibodati. Savdogar kim edi? Savdogar foyda quvgan, men senga, sen menga qilgan odam. Birini ikki qiladigan odam. Savdogar qanday ibodat qilar ekan? Parvardigor, men senga ibodat qilaman, sen akka haromdan tiyilaman, sen menga jannatni berasan. Savdo. Savdo. Bu qul ibodatdan balatroq. Uchinchisi oshiq ibodati. Bu oshiqga jannatda ham, do'zaxda ham qiziq yo'q ekan. Allohni jamolini ko'rsanlab ibodat qilar ekan. Ana maqsad. G'oya, maqsad Allohning diydorini ko'rishlik. Chunki jannatga kirgan jannatiylarga Alloh taolo hamma ne'matni berib qo'ygandan keyin o'zini yuzini bir marta ko'rsatganda Ibn Kasirda keladi, ne'matlarga cho'milib cho'milib turganda jannat osmoniga shunday bulut suzib keladi-da, salamun qawlan min robbir rohim. Ey jannat ahli, sizlarga tinchlik va omonlik bo'lsin degan Parvardigorini, jamolini, Parvardigorini diydorini ko'radi ular. Allohning yuzini ko'radi shunda, 1000 yilga qushidan ketadi barchasi. O'ziga kelib atgan birinchi gapi Parvardigor yana bir marta yuzini ko'rsat. Onasilar bo'lmasa ham. Shuning uchun maqsadda Allohning diydorini ko'rishga harakat qilish kerak. oliy narsani ko'zlab olishlik kerak. Hazrat roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga chiqib keldi. Hazrat Abu Bakr qoldi dedi. Abu Bakr chiqdi. Nimaga unaqa deyapsiz dedi? "Ya Abu Bakr dedi, Rasulullohning oldida o'tirsam, bir boshqacha odam bo'laman. Qalbim boshqacha bir oxiratga shavqim, oxiratga zavqim, Allohni ko'rishga bo'lgan bir muhabbatim ziyoda bo'ladi-da, Rasulullohning uyidan chiqib, uyimga ketib, bola-chaqa bilan gaplashib o'tirgandan keyin o'zgarib qolaman" dedi. Biz Ya e, bu narsa menda ham bor dedi Abu Bakr. Yuguring dedi. Rasululloh oldiga borishdi. Holini aytishdi. Biz munofiq bo'lib qoldikmi dedi. Ya bu munofiq emas dedi. Agar sizlar meni huzurimdagidaqa holat bilan hayotda yura olganingizlarda, bu shunday bir pokiza holatki, farishtalar sizlarning ko'zlariga ko'rinardi, assalomu alaykum deb qo'linglarga qo'lini berib ko'rishardi. Lekin inson ba'zida undek, ba'zida bunday bo'ladi. Bular xavotirda bo'lgan. Qalbini o'zgarib qolayotganligida. Hadis hudisida keladi, izzatim va ulug'ligimga qasam, men bandamni ustida ikkita qo'rquvni ham, ikkita xotirjamlikni ham jamlamayman dedi. Kim mendan dunyoda qo'rqmasdan xotirjam yashagan bo'lsa, oxiratda mendan albatta qo'rqadi. Kim mendan dunyoda qo'rqsa, oxiratda mendan xotirjamlik bo'ladi. Bizi ixtiyorimizda bitta qo'rquv, bitta xotirjamlik bor. Agar dunyoda xotirjam bo'lsak, oxiratda qo'rquvimiz qoladi. Dunyoda Allohdan qo'rqib olsak, oxiratga xotirjamligimiz qoladi. Alloh subhanahu va taolo o'zidan qo'rqadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Va siz bilan bizni do'zax yoki jannatni emas, Allohni diydorini ko'rib, Alloh taoloning diydoriga yetishlik niyatida ibodat qiladigan, harom hatishdan tiyiladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.